بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك, إفك افتراه افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما و سوره فرقان از سوره های مکی هست و از نظر ترتیب چهل و دومین سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد مناسبتش با سوره گذشته یعنی سوره نور این هست که در سوره نور خوانده شد الله نور السماوات والارض یعنی معنا و مفهومش اینه که نور آسمان ها و زمین توحید خداوند است و به خداوند را به یگانگی دانستن هست اکنون در این سوره می فرماید تبارک الذی نزل الفرقان یعنی يعني همون نور توحیدی که نور آسمان ها و زمین است اون نور فارق بین الحق و الباطل هم هست نزل الفرقان فرقان به معنی حق حق از باطل را جدا می سازد یعنی برای توضیح اون نور الله تعالی قرآن مجید را نازل فرمود و دوم اینه که از سوره کهف تا اینجا موضوع این بود که مدبر و متصرف و گرداننده امور مختار فقط ذات حق جل و علا هست حالا در سوره فرقان میخانیم که علاوه از اینکه مدبر و مختار هست کارساز هست برکات دهنده هم فقط خداوند است یعنی سرچشمه تمام خیر و برکت الله تعالی است به همین خاطر در این سوره سه بار این مدعا را میخانیم تبارک الذي نزل الفرقان و تبارک الذی جعل فی السماء بروجا سه بار تبارک الذی ما میخوان الله تعالی آغاز فرماید سوره را با مدعا برکات دهنده است سرچشمه خیر و برکت است اون ذاتی که نزل الفرقان فرقان را فرقان هم صفت تورات هست هم صفت قرآن مجید هست چون که وصفشون مشترک هست که فارق بین الحق و الباطل هستند حق و باطل را از همدیگه متمایز می کنند از همدیگه جدا می کنند هر دو فرقان هستند بابرکت هست اون ذاتی که فرقان را نازل فرمود علی عبده بر بنده خاصش محمد صلی الله علیه و سلم غرض انزال چیه هدف از انزال فرقان چیه لیکون للعالمین نذیرا تا برای همه عالمین اینجا اشاره به عمومیت بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که للقریش نیست لبنی هاشم نیست للعرب نیست بلکه للعالمین هست برای عالمیان ترساننده و نظیری باشد الذي له ملك السماوات والارض الله تعالی در ضمن اینکه مدعا را بیان میفرماید دلیل هم ذکر میفرماید اول اولین دلیل که ذکر کرد که برکات دهنده خدا هست دلیلش چیه الذي نزل الفرقان انسان به قرآن نگاه کند واقعا خودش دلیل بر اینکه اون ذاتی که این کتاب را نازل کرده اون ذات سرچشمه تمام خیرات و برکات است خود قرآن دلیل است کسی که قرآن را درک بکنه قرآن را بفهمد به عظمت قرآن پی ببرد او به این نتیجه خواهد رسید که ذاتی که این کتاب را نازل کرده اون ذات واقعا سرچشمه تمام برکات است دلیل دومش الذي له ملك السماوات والارض یعنی تصرفات او در آسمان ها و زمین این خودش دلیل است که پس سرچشمه تمام خیر و برکات او هست اون ذاتی که برای او هست پادشاهی آسمان ها و زمین و اون ذاتی که ولم یتخذ ولدا برای خودش نائب و فرزندی انتخاب نکرده ولم يكن له شريك في الملك در ملک و پادشاهی برای او شریکی وجود ندارد و خلق کل شی دلیل سوم و خلق کل شی هر چیزی را او آفریده اما آفریده به حد و اندازه آفریده دره تقدیرا پس او را اندازه کرده اندازه زدنی اندازه کردنی یعنی هر چیزی که الله تعالی آفریده خلق کرده حد و اندازه را از هر نظر خوب در نظر گرفته واقعا هر مخلوقی از مخلوقات که ما امروز میبینیم در دنیا حد و اندازهش که الان دارد همین حد و اندازه مناسبه برش اگر از این بزرگتر بود از این کوچکتر بود یا از این مستحکمتر بود یا از این نرمتر بود اون وقت مشکلات زیاد درست می شد به عنوان مثال سنگ را که الله تعالی آفریده او را خیلی سخت آفریده در سنگ سلابت گذاشته اگر سنگ مثل کلوخ نرم بود اون وقت ما نمیتونستیم خانه بسازیم چون که برای ساخت و ساز و برای استحکام بکار برده میشه به همین خاطر سنگ را سخت قرار داده حکمتش فقط درو تقدیره زمین را مثلا الله تعالی نرم قرار داد اگر زمین مثل سنگ سخت بود خیلی مشکل میشد تمام کارهای ما مختل میشد نمیتونستیم در زمین چیزی بکاریم شخم بزنیم نمی در زمین خانه بسازیم نمی در زمین راه درست کنیم نمیتونیم در زمین چاه و قنات درست کنیم اینکه زمین را الله تعالی نرم قرار داده این خودش توش حکمتیه انسان را مثلا این قد و قواره که الله داده این خودش بزرگترین حکمت را اگر انسان خیلی از این قد بلندتر بود قد انسان مثل فیل و بزرگتر از اون بود مثلا در حرج واقع می شد خانه که می ساخت باید همین قد سقفش بالا می بود درش بزرگ می برای خود انسان حرج می شد یا اگر برای انسان این دست و پایی که الله تعالی به ما داده قد و قواره که داده اگر قد خیلی کوچک می بود قد ما مثل بقیه حیوانات مثل پرندگان بود مثلا نمیتونستیم از خود دفاع بکنیم اگر دست و پا به اندازه گوش و به اندازه بینی بود اون وقت نمیتونست انسان چیزی را بگیرد نمیتوانست بر پای خودش بیستد بس الله عزوجل یعنی هر چیزی را که داده به حد و اندازه داده و هر چیزی را که آفریده به اندازه آفریده زمین را استحکام زمین را استحکام سنگ را و آسمان را انسان را حیوان را هر چیزی را فقدره تقدیرا و اتخذ من دونه آلهه حالا با وجود این همه دلایل که دلایل دلایل قدرت پروردگار هستند انسان ها چقدر نمک نشناس هستند که بجز الله دیگران را به عنوان معبود خودشون انتخاب کردند این زجر این سرزنشه الله میفرماید واتخذوا من دونه آلهه گرفتم بجز الله دیگرانی را به عنوان آلهه و به عنوان معبود چنان کسانی را چنان شخصیت را چنان افرادی را گرفتن که لا یخلقون شیئا اونها خالق هیچی نیستن ببینید خدا تعالی بغیر از خدا انسان ها کیا را اله گرفتن شما میدونید که انسان ها از میان انسان ها بهترین ها را گرفتن مثلا انبیا را اولیا را اینا را آلهه گرفتن مگر ابراهیم را اسماعیل را اله نگرفتن عیسی را نگرفتن فرشتگان را نگرفتند بهترین مخلوقات همینا هستند همینا که بهترین مخلوق هستند خالق نیستند مخلوقند پس بغیر از الله دیگران اینجا دیگه معنا نمی کنیم که بت را گرفتند اونا بت را نگرفتند بت نماد اون انسان مقدسه پس واتخذوا من دونه آلهتا بغیر از الله کسانی را معبود گرفتند آنهایی را که لا یخلقون شیئا اونها خالق هیچی نیستند و هم یخلقون خودشون مخلوقند خودشون آفریده شدند ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا کسانی را انتخاب کردن که اونها برای خودشان مالک الزرر و نفع نیستند ولا يملكون موتا ولا حیاتا و اونها مالک نیستن برای خودشون و نه برای دیگران مالک موت نیستن یعنی اماتت نیستند میراندن نیستن ولا حیاتن یعنی مالک احیا نیستن زنده کردن نیستن ولا نشورن و همچنین مالک دوباره بلند شدن و پیدا شدن نیستن اینها را انتخاب کردن که اونها هیچ نوع تصرفی از این تصرفاتی که مال خداوند است از این تصرفات ندارند وقال الذين كفروا ان هذا الا افکن افترا ببینید خداوند عزوجل اکثرا شما عنایت دارید در سوره های مکی یا مسئله مسئله توحید است یا قیامت است یا رسالت است همین سه اصل را اونا انکار داشتن نه توحید را قبول داشتند نه قیامت را قبول داشتند نه رسالت رسول الله را قبول داشتند و در سوره مکی بیشتر تاکید روی همین هاست بحث نماز نیست که اونا نماز نمیخندند، زکات دهند نه اصلش عقاید هست حال مشرکین توحید را قبول نداشتند و واتخذو من دونه آلهه علاوه از انکار توحید رسالت را هم قبول ندارند رسالت رسول الله را چی می در باره رسالت بزرگترین دلیل رسالت رسول الله چیه قرآنه در قرآن افکی میگفتن کلمه افک افترا از خود ساختن وقال الذين كفروا ان هذا گفتن کسانی که کفر کردند نیست این قرآن الا افک افتراه مگر افکی است که او را افترا کرده او را از خود درست کرده و اعانه علیه قوم آخرون و او را کمک کرده یعنی محمد را کمک کرده یاری رسانده قوم دیگر یعنی اهل کتاب اهل کتاب کمکش کردند اهل کتاب یاریش کردند افراد منظور باسوادی هستند الله تعالی می فرماید با این گفتهشان واقعا ظلم بزرگی کردند در حق رسول الله و دروغ بسیار بزرگی ایجاد کردن جا او ظلم و زورا همانا او آمدن با ظلمی و با دروغی با این گفتشان و اونها میگفتند که صبح و شام بر این پیامبر خانده میشه ببینید بزرگترین ظلم و زورشان این بود که گفتم اهل کتاب برش میخوام آخه پیغمبر کی پیش اهل کتاب رفت این سوره سوره مکی هست نه در زندگی سیزده ساله مکی یعنی از روزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعا کردن ادعای بعثت و ادعای نبوت تا روزی که از مکه هجرت کردن چند سال طول کشید؟ سیزده سال در این زندگی سیزده ساله یک سفر فقط به طائف داشتند سفر طائف معروفه دیگه که اونجا رفتن تبلیغ بکنه اهل طائف آنگونه برایش استقبال کردند از او استقبال کردند و آن حضرت را با سنگباران بدرقه کردند بغیر از همین یک سفر طائف رسول الله کجا رفته تمام میدونه که از شهر خارج نشده پس این پیش کدوم اهل کتاب رفته کجا صبح و شام برایش املا میشه و این می نوشته این یکی از دروغهای آشکار و دروغهای ظاهرشون بود که خودشون هم میگفت میدونستن دروغ میگند الله فرماید وقالوا اساطير الاولين گفتن این افسانه های پیشینیان و اولین هست که اکتتبها می نویسد آن را از کجا می نویسد همون اهل کتاب برش میگن فهی تملا علیه بکرتا و اصیلا این کتاب املا میشه بر او صبح و شام همیشه هستن کسانی که املا میکنن خب کسی نبود تو مکه الله تعالی در پاسخ اونها میگه قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض بگو نازل کرده این کتاب را اون ذاتی که یعلم السر تمام مخفیات را میداند در آسمان ها و زمین تمام رازها را میداند تمام اسرار را میداند انه کان غفور رحیما همانا اون ذات هم بخشنده و مهربان است که چنین کتابی برای شما نازل کرده بیچاره او میخواهد که شما را ببخشد او میخواهد که بر شما مهربانی کند نزول این کتاب دلیل صفت جمال او هست دلیل رحمانیت او هست دلیل رحیمیت او هست به این خاطر او نازل کرد اما اشکالات دیگری که بر رسالت داشتن قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودم که در سوره فرقان می آید اون اشکالاتی که بر پیامبر می گرفتند چندین اشکال که این آیات را ما به عنوان استشهاد در سوره های دیگه هم تلاوت کردیم برای شما اونا اشکالشون یکی از عمده اشکالاتشون این بود که نباید پیامبر مثل ما باشد بره بازار داد و ستت بکنه به و شرا بکنه بخوره بنوشه زن داشته باشه بچه داشته باشه از این اعتراض آخه این انسان است بشر هست نیازهایی که شما دارید او هم دارد ما یحتاجی که شما دارید او هم دارد فرشته که نیست که بی نیاز باشه این اعتراض شما چه ارتباطی با قرآن دارد با رسالت او دارد و قالوا ما لهذا الرسول گفتن چه شده این رسول را که یأکل الطعام غذا می خورد و یمشی فی الاسواق بازارها راه میره چرا مثل ماها هست و زجر دیگر سرزنش دیگر بر سخنان اونها لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا چرا نازل نمیشه به سوی او فرشته ای که اون فرشته هم در کنارش باشه رفیقش باشه فیکون معه نذیرا اون فرشته همراه با او نذیر و بیم دهنده باشه بیاد فرشته ما را بترسونه این دو سوم او یلقا الیه کنز یا القا بشه بسوی او کنزی خزانه ای ببینیم که او خزانه از طلا و جواهرات داشته باشه پیغمبر از خب پیغمبر به خداش هرچی بهش میخواد بده باید خزانه از طلا داشته باشه چارم او تکون له او تکون له جنت یأکل منها یا باقی داشته باشه که انواع میوه توش باشه انواع ثمرات توش باشه که یأکل منها از اون میخورد از او استفاده میکند چنان باقی داشته باشه چرا ندارد و این انسانهای ظالم و ستمگر این مشرکین گاهی می دیدن که کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تاثیر است و قلبها را تسخیر می کند می گفتن که این خودش مسحور است جادو زده هست و اثرات جادویش بر دیگران هم افته و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا گفتن ظالم ها شما دنبال نمی کنید شما پیروی نمی کنید مگر مرد مسحوری را که سحر شده هست جادو شده هست حالا الله تعالی بعد از اینکه این اعتراضاتشون رزق میکنه هنوز ادامه دارد الله تعالی سرزنش میکند اونها را که چقدر بی انصاف این قوم انظر ببین ای حبیب من ای پیامبر من کیف ضربوا لك الامثال چگونه صفاتی برای تو بیان میکنه امثال اینجا معنی صفات است چه صفاتی برای تو بیان میکنند و چه مشخصاتی برای تو بیان میکنند فضلوا اینها به دلیل این بیادبی های خودشون گمراه شدند از راه بیراه شدند فلا یستطيعون سبیلا دیگه مهر جباریت بر قلبش خورده فلا یستطيعون سبیلا نمی تواند به راه بیاید راه هدایت راه توحید راه ایمان نمیتونه قرار بگیره تبارک الذي ان شاء جعل لك خيرا الله تعالی مجدد مدعا را مطرح می فرماید اما ضمن که مدعا مطرح میشه اشارتا پاسخ بعضی از اشکالات اونها هم داده میشه تبارک الذی برکات دهنده هست سرچشمه همه خیرات و برکات از اون ذاتی که انشاء جعل لک خیرا من ذالک این به معنی ازا هست زمان هست وقتی که بخواد اذا شاء وقتی که بخواهد جعل لك خيرا من ذلك قرار میده بهتر برای تو از اونا چی میگفتند اونا میگفتن خزانه باشه نه اونا میگفتن باغی باشد طلا و جواهرات باشه درخت و نمیدونه میوجات باشه الله وقتی که بخواهد بهتر از این برایت قرار میده اون چیه یعنی الله تعالی برای شما در دنیا قرار نیست قرار بده در آخرت جنات تجری من تحتها الانهار قرار مید برای شما بهتر از این یعنی جناتی که جاری هست از زیر اون جنات از زیر قصورش از زیر کاخایش نهرها جاری هست و نه تنها اون باغات را بلکه و یجعل لک قصورا برای تو الله قصرهایی و ساختمانهای مجلل و زیبایی قرار میده چون خدا اون دنیا را برایت در نظر گرفته در اون دنیا برایت در نظر گرفته اینا تو این دنیا چرا تو این دنیا چون اینا اون دنیا را قبول ندارند بل کذبو بالساعه بلکه واقعیت اینه که اینها تکذیب کردن قیامت را قیامت را انکار کردند اینهایی که منکر قیامت هستند عذاب شدیدی در انتظارشان هست و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا ما آماده کردیم برای اون انسانی که تکذیب میکند قیامت را برای او جهنم شولور را آتش شولور را ما آماده کردیم چنان آتش خطرناکی که اذا رأتهم وقتی که آنها را از دور ببیند وقتی که اونها را ببینه یعنی جهنم اونها را ببیند ببین جهنم اونها را ببیند کنایه از چیه کنایه از اینه که وقتی که روبروی هم قرار بگیرند اینها جهنم را میبینند نه که جهنم اینها را ولی خب بعضی وقتا که انسان روبروی آسمان قرار میگه میگه آسمان منو میبینه در حالی که توی آسمان را میبینی یعنی ما مد مقابل هم قرار گرفتیم کوه منو میبیند یعنی ما و کوه در یک زاویه الان قرار گرفت پس اذا رأتهم جهنم اینها را ببیند یعنی چه یعنی اینها و جهنم روبروی هم قرار بگیرند اذا رأتهم من مکان بعید از دور وقتی که اینها مقابل هم باشند از دور از فرسنگ ها از کیلومترها صدای خطرناک جهنم را میشنوند سمعوا لها تغیزا و زفیرا وقتی که از دور همدیگر را ببینند یعنی مقابل همدیگر قرار بگیرند سمعوا اینها میشنوند برای اون جهنم تغیزا یعنی غیظ و خشم و عصبانیت یعنی احساس میکنن که جهنم خیلی عصبانیه و زفیرن یعنی خروش میشنوند جوش و خروش و سر و صدا معلوم میشه که خیلی عصبانیه جهنم و اذا القو منها مکانا ضیقا جهنم با وجود که اونقدر وسیع و بزرگه برای مجرم خیلی تنگه هرگاه انداخته می شوند در آن جهنم در مکان تنگی که مقرنین در حالی که اینها بسته شده دست و پاشان قید زنجیر دعو هنالک ثبورا فریاد میزنن آنجا مرگ را میگه مرگ تغازه مرگ میکنه تمنای مرگ میکنه الله می فرمائے لا تدعو اليوم ثبورا واحدا صدا نزنید یک مرگ را بلکه ودعو ثبورا کثیرا صدا بزنید مرگ های زیاد یعنی هر چه صدا بزنید مرگی برات نیست مرگ خودش مرد مرگ دیگه از اون به بعد برای مرگ هیچ انتظار نکشید همیشه وضعیش شما همینه لذا الله تعالی میفرماید اینهایی که انکار میکنند بل کذبوا بالساعه منکرین قیامت حالشون اینه لذا این این سزا این جزا این عذاب مال که منکر قیامت منکر توحید منکر رسالت حال الله می فرماید قل اذالک خیرون بگو که آیا این بهتر است یا اون بهشت اون بهشت جاودانه اون بهشتی که پر از نعمت است پس چرا بیچاره برای این جهنم خودتون را آماده میکنید انکار میکنید انکار انکار توحید به همین جهنم میبره انکار قیامت به همین جهنم میبره انکار رسالت به همین جهنم میبره قل اذالک خیر بگو آیا این بهتر است ام جنت الخلد التي وعد المتقون یا جنت جاودانه جنت همیشگی اون جنتی که وعده داده میشوند متق متقیان وعده داده شدن اهل تقوا کانت لهم جزاء و مصیرا اون جنت و اون بهشت جزا و پاداش عمل کردشون هست و مصیرشون هست یعنی محل بازگشتشون هست محل رجوعشون هست آخر اونجا بر میگردند و در اون جنت لهم فیها ما یشاءون برای این بهشتی هست در اون جنت هرچی که بخواهند خالدین همیشه به صورت دوام و دائم و معبد در اون جنت میمانند کان علی ربک وعدا مسئولا ببین این وعده هست بر پروردگار اما اگر پایینش بنویسید تفضلا بهتر در میاد وعده خدا بر خدا که چیزی بر خود لازم قرار داده واجب نیست اما فضل خداست پس این وعده بر الله هست که فضل فرماید. مسئولا یعنی خدا خداوند مسئول است یعنی چه یعنی این وعده مسئول است مسئول یعنی چی یعنی قابل درخواست قابل سوال چنان وعده خدا کرده با شما بندگان مؤمن حالا این وعده قابل سوال است که شما میتونی بگی خدایا انی اسالک الجنه سالش کن بخازش مسئول متوجه شدی معنی چیه یعنی قابل درخواست قابل سواله قابل خواستنه الله تعالی گویا اشاره می کند که من این وعده را کردم الان شما بخواهید از من همونطور که من وعده کردم بر اساس این وعده شما بندگان از من بخواهید کل الجنه و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله هلا تخویف اخروی الله می روزی که مشرکین را خدا حشر می کند روزی که مشرکین را الله از قبرها زنده می کند نه تنها مشرکین را تمام معبودانی که اونها عبادت می کرده. از قرینه و از قیاس معلوم میشه که مراد از این و ما یعبدون صلحا هستند مثل انبیا عیسی و مادرش ملائکه عزیر های خوبی که مردم اونها را چی میکردند پرستش میکردند اونها را خدا همه را روز قیامت زنده میکند حالا از اونها میپرسد ای عیسی ای مریم ای فرشته تو گفته بودی شما را عبادت کنند و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله روزی که خداوند همگی را حشر میفرماید و آنهایی که عبادت میکردن آنها را بجز الله فیقولو الله میپرسد میگوید انتم اضللتم عبادی این بندگان را شما گمراه کردید بندگان من شما گمراه کردی شما گفته بودی شما را پرستش بکنند ام ها هؤلاء این بندگان را ام هم ضل السبیل یا اینکه اینها بدون رضایت شما راه را گم کردند شما ای عیسی گفته بودی که عبادتت بکنن یا یعنی نه اینا راه را گم کردند تو به سوی توحید فراخوانده بودی اینها راه را گم کردند ای عزیر ای فرشته ای اولیا شما گفته بودید اونا چه جواب میدند قالو سبحانک آنها میگن پروردگارا تو پاکی تو پاکی از اینکه تو شریک داشته باشی و ما چنین چیزی بگیم ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء برای ما سزاوار نیست برای ما لایق نیست اینکه ما بگیریم بجز تو دیگران را حامی خود ما دیگران را حامی کارساز مشکل کشای خودمون نمیگیریم چطور بگیم ما را بگیرید به عنوان حامی خودتون نه خدایا ما نگفتیم یعنی انکار میکنه ما اینها را نگفته بودیم خب دلیل گمراهیشون چیه پس ولكن متعتهم و آباءهم دلیل اینه که شما اینها را متعتهم در زندگی بهره دادید منافع دادید در دنیا کالا دادی، امکانات در دنیا در اختیارشون گذاشتی هم اینها را و هم آباءهم پدرانشون را این دلیل زلالته حتی نسو ذکر حتی که پند و نصیحت را فراموش کردن بعضی ذکر اینجا تفسیر کردن قرآن خب کسانی که در دور قرآن بودند قرآن را فراموش کردند یعنی قرآن را پشت سرشون انداختند به همین خاطر وکانو قوم بورا اینها قوم حلاک شده بودند بورا یعنی حلاک شده حالک اینها دیگه از به حلاکت رسیدن به خاطر همین که زرق و برق دنیا داشتند دین را فراموش کردند کتاب خدا را فراموش کردند موعظه الهی را پشت سر انداختند پس خودشون را وقتی هر قوم خودش را از کلام خدا مستقنی بداند و بدارد اون قوم هیچ وقت هدایت و راهنمایی نمیشه فقط کذبوکم الله تعالی می فرماید به عابدان که فقط کذبوکم بما تقولون اینا این معبودانی که شما عبادت کردید عیسی و عزر شما را تکذیب کردند به اون که شما می گفتید فما تستطيعون صرفا ولا نصرا امروز شما نمیتونید از خود دفع کنید عذاب را ولا نصرا و نه یاری کنید خودتون را لذا من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا هر کسی از شما ظلم بکند یعنی شرک بکند از شما ای مکلفان ای کسانی که غیر خدا را شما عبادت میکنید ما به اون شانیم عذاب بسیار بزرگی عذابا کبیرا خب این درباره قیامت بود ارز کردم تو این سوره یا توحید یا قیامت یا رسالت حالا ما چند تا از اعتراضات را درباره رسالت خواندیم که اونها می گفتند چرا این پیامبر مال هذا الرسول کل الطعام و یمشی فی الاسواق الله جواب میده وما ارسلنا قبلك من المرسلین ما نفرستادیم قبل از شما از پیامبران از مرسلین الا انهم لياكلون الطعام مگر همه مرسلین ما همه فرستاده شدگان ما میخوردند غذا میخوردند و یمشون فی الاسواق تو بازارها را میرفتند تو بازارها را می رفتن اما خدای تعالی می فرماید ما بعضی را برای بعضی سبب امتحان قرار دادیم و جعلنا بعضکم لبعض فتنه بعضی را برای بعضی فتنه قرار دادیم یعنی امتحان ببینید یکی را خدا غنی آفریده یکی را فقیر یکی را دارا یکی را نادار حالا فقیر امتحانی برای غنی هست و غنی امتحانی برای فقیر است آیا اون به وظیفه شمل میکنه این به وظیفه شمل میکنه یا یکی را خداوند عزوجل پیامبر آفریده یکی را امت لذا امتحان هست که آیا به پیامبر ایمان میاره یا نمیاره بلند پروازی میکنه میگه من فرشته میخوام جعلنا بعضكم لبعض فتنه يعني محنه و تفسير تفسیر مدارک میگه و هذا تعبیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم عما عیروه له این در واقع پیغمبر را عار زدند چی گفتند من الفقر و مشیه فی الاسواق شما فقیری شما پول نداری شما بازار میایید الله تعالی میگه یعنی انه جعل الاغنياء فتنه للفقراء فیغنی من یشا و یفقر من یشا این که یکی را خدا داده یکی را نداده این خودش یک امتحانی هست این دلیل برتری نیست اتصبرون شما را که خدا نداده صبر میکنید یعنی استفام طلبی است صبر کنید و کان ربک بصیرا رب تو به همه احوال بیناست میداند وقال الذين لا يرجون لقاءنا اعاده همون اعتراضات گذشته و جوابشان وقال الذين لا يرجون لقاءنا گفتن کسانی که اعتقاد نداشتند لا يرجون لا يعتقدون اعتقادی نداشتند به ملاقات ما یعنی انکار میکردن قیامت را اونها گفتن لولا انزل علينا الملائکه چرا بر ما فرشته نازل نمیشه که ما فرشته را ببینیم فتخبرنا بانك رسول حقا فرشته بیاد بگه که تو پیامبر خدا هستید او نرا ربنا یا من رب ببینیم خداوند خودش به ما بگه که مردم این محمد را من فرستادم ازش پیروی کنید چرا این کار نمیشه ببینید ما قبلا دلیلش را علتش را برای شما گفتیم که اون چیزهایی که مشرکان میخواهند و خواستهایی که اونها دارند اون اینه که بسیاری از چیزهایی که جز غیب هستند و ایمان بالغیب هستند ما ندیدیم باید قبول کنیم ما خداوند را ندیدیم ایمان بهش داریم فرشتگان را ندیدیم ایمان داریم مطلوب از ما چه ایمانی است ایمان بالغیب بدون دیدن ما باید ایمان بید حالا اونطور که اونها میگویند پرده برداشته بشه از غیب ظاهر بشه آشکار بشه ببینیم این ایمان دیگه به درد نمیخوره این ایمان بالغیب نشد خدا تعالی چه ایمانی میخواد ایمان بالغیب میخواد به همین اینا میگفتن چرا فرشتگان نمیان بگن که محمد پیامبر خداست یا خود خدا را ما ببینیم ایشون بفرمایند که محمد را من فرستادم او نرا ربنا یا من را الله میفرما با این خواسته ایشون هم خیلی دارند بلند پروازی میکنند تکبر و غرور و هم از حد خودشون گذشتند سرکشی لقد استکبروا فی انفسهم همانا اینها استکبار کردند خودشون را بسیار بزرگ شماردند در خود در وجودشان مگه شما کی هستید که برای شما به صورت خصوصی خدا خودش را نشون بده یا فرشتگان بیان وعتو عتوا کبیرا و اینها سرکشی کردن سرکشی بسیار بزرگی خیلی از حد خودشون گذشتن الله می فرماید اینا اینقدر نمیدونند که فرشته که بیاد دیگه تمامه فرشته برای چی میاد برای عذاب میاد یوم یرون الملائکه روزی که ملائکه را ببینند لا بشرا یوم اذن للمجرمین ملائکه را ببینند مجدی نیست خوشخبری نیست در اون روز برای مجرمین چون ملائکه میان با عذاب میاند و یقولون حجرا محجورا و اون وقت میگن حجرا محجورا حجرا یعنی جلوگیری محجورا تاکید همون حجرا است یا مفعول مطلق است حجرا مفعول مطلق است محجورا تاکیدش است یعنی جلوگیری جلوگیری قوی میخواهیم که جلوی ما را بگیره عذاب را از ما بگیره اون وقت برای نجات خودشون داد و فریاد میکنن حجرا محجورا محجور ارز کردن برای تاکید مثل که میگن موت مایت یعنی موت داده شد موت دادنی اینجا هم حجرا محجورا یعنی حجر میدونی منع را میگویند جلوگیری را میگویند یعنی فریاد میزنند که کسی بیا جلوی ما را بگیره نگذار ما عذاب میبینیم جلوی عذاب را بگیرد با تأکید میگویند سوال اینجاست که آیا وقتی که عذاب بیاد تمام اعمالی که اونها انجام دادند تمام کارهای خوبی که کردند اون اعمال دستگیرشون نمیشه جلوگیرشون نمیشه اون اعمال به درد نمیخوره الله میفرمه نه و قدمنا الى ما عملو پیش ما میآید اون چیزی که اونها عمل کردن از عمل یعنی برای ما تقدیم میشه چون که عملشون در حالت کفر بوده فجعلناه حباء منثورا ما اون را قرار میدیم غبار پراکنده یعنی اون اعمالشون تبدیل به غبار میشه خس و میشه که در هوا پراکنده شده لذا اینها هیچ عملی ندارن فرشته که بیاد دیگه عملشون به دردشون نمیخوره اما بهشتی ها اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا اما اصحاب بهشت در اون روز در بهترین مستقر هستند و در بهترین مقیل هستند ببین مستقر میگویند اون محل زندگی که انسان برای همیشه اونجا چی میشه اقامت میگزیند مثلا شما تو این دنیا این شهر را به عنوان زندگیتون انتخاب کردید اما گاهی تفریحا میرید شمال پس این شهر میشه مستقر شما اون شمال که گاه گاهی موقت میرید اون میشه مقیل اصل مقیل جای قیلوله جای استراحت نه پس بهشتی ها در بهشت هم مستقر دارند هم مقیل دارند مستقر دارن به چه معنا جایی که جای همیشگیشون هست کاخهایشون هست قصرهایشون هست باغاتشون هست ویلاهایشون هست چشم زارهایشون هست و گاه گاهی برای تنوع میرن جاهای دیگه تا لذتش را ببرند پس اون جاهای دیگه چی هست؟ مقیل است این جاهای خودشون چیه؟ مستقره الله می فرماید اصحاب الجنه یوم اذن خیر مستقرا بهترین هستن از نظر مستقر یعنی بهترین جای قرار و جای سکونت را دارن و احسن مقیلا و زیباترین جاهای تفریحی و جاهای استراحت کردن را دارند و یوم تشقق السماء بالغمام چو اینا فرشته روزی که تشقق السماء آسمان شکافته میشه با ابر و نزل الملائکه تنزیلا یعنی فرود می آیند ملائکه فرود آمدنی الملک یومئذ الحق للرحمن ملک پادشاهی در اون روز حق است یعنی واقعیتش معلوم میشه ظاهرا و باطنا برای رحمان هست برای الله هست وكان يوما على الكافرين عسيرا و روزی خواهد بود بر کافرین که بسیار سخته بسیار مشکله و یوم الظالم على یدیه اقرار مجرمین روزی که یعز الظالم عز میگویم به دندان گرفتن گاز گرفتن این از, روی حسرت میشه از روی عصبانیت میشه از روی تأسف میشه گاز میگیرد به دندان میگیرد ظالم دستهای خودش را بر دستهای خودش بر دستهای خودشی دندان میگیرد یقول یا لیتنی میگوید ای کاش من اتخذت مع الرسول سبیلا من با رسول راه را می بردم یعنی راهی که رسول راهنمایی کرد راهی که رسول برای ما به ارمغان آورد اون راه را می بردم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ای کاش من نمی گرفتم فلانی را به عنوان دوست نمی گرفتم فلانی را به عنوان دوست نمی گرفتم بعضی وقتها دوستی ها انسان را بدبخت میکنه از کنم که بعضی از کفار و مشرکین بودند که اونها از روی دوستی و رفاقتی که با بقیه داشتند باعث شد که بدبخت بشن یکی از مشرکین که اسمش همیشه سر زبان است او یعنی هست یا کسی دیگه بود بالاخره یک روزی دعوتی ترتیب داده بود دعوتی ترتیب داده بود و در این دعوتی در مکه همه اشراف را دعوت کرد از هر قبیله از اشراف و بزرگان چند تا از آدم های درشت و مطرحشون را دعوت کرده بود آن حضرت صلی الله علیه وسلم را هم دعوت کرد ابتدای بیست رسول الله بود غالبا عیینه بود بله آن حضرت را هم دعوت کرد آن حضرت وقتی که آمد اینجا در عرب ها رسم بود وقتی که مهمان می آمد و اگر مهمان غذا نمی خورد خیلی بر صاحب خانه سخت می شد و بد ترین چیز برایش همین بود که مهمان بیاد تو خونه و غذا نخورد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد در جنب اوینه گفت که من غذا نمیخورم تا زمانی که تو نگوی لا اله الا الله محمد رسول الله خیلی برایش سخت شد آخر هر کاری کرد پیغمبر گفت من نمی نمی خورم. او هم دیگه نمیخواست کم بیاره اگر یکی از سران مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم که از نگاه اونها از سران عرب بود از سران قبایل بود از بزرگان بنو هاشم بود غذا نمی خود برای او خیلی آر بود ننگ بود لذا او بدبخت بدون اینکه در دلش باشه از روی مجبوری گفت لا اله الا الله محمد رسول الله بعدا رسول الله غذاش را خورد بعدا دوستی داشت رفیقی داشت امیه امیه معروف است امیه بن خلف خیلی تانه زد به او آر دادش که تو قبول کردی گفت آخه نمی شد که من قبول نکنم وقتی که سر سفره من آمده برای من مرگ روا بود که بدون غذا خوردم بره اونم گفت که من به هیچ وجه غذا نمیخورم اون امیه گفت تو باید جبران کنی چطور جبران گفت که من و تو میریم پیش محمد حداقل اینجا که تو را اینطور خجل کرد جبرانش همینه که آب دهن بنداز به طرفش بلا نسبت بلا تشبیه توف کن به طرفش تا جبران بشه این این رفیق رفیق بد انسان را بدبخت میکنه آخر قبول کرد گفت باشه این کار را کنم تا این ننگی که برای من درست شد این جبران بشه هر دو رفت خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم و اونجا آب دهن انداخت به طرف آن حضرت و برگشت آن حضرت به خاطر مسائل شخصیش هیچ وقت اقدام نمیکرد بالاخره این رفیق و بدبخت اینا هر دو تا بعدا در بدر کشته شدن هم عینه کشته شد هم امیه کشته شد الله می فرماید بعضی از مفسرین اشاره کردن که این آیه درباره همین است و امثال اینها گاهی یک انسان بد و یک رفیق بد انسان را بدبخت میکنه هم دنیا انسان را حلاک میکنه هم آخرت انسان را الله میفرماید اون روزی که ظالم دستش را گاز میگیرد دستش را به دندان میگیرد و حسرت میخورد کاش من راه رسول را میبردم یا ویلتا ای وای بر من لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش من فلانی را به عنوان دوستم به عنوان رفیقم انتخاب نمی کردم چرا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءني همانا اون دوست من مرا گمراه کرد مرا بیراه کرد از قرآن از کلام خدا بعد از اینکه پیش من آمد و کان الشیطان انسان خذولا شیطان انسان را خار کننده است رسوا کننده است چه شیطان انسی باشد مثل همین امیه چه شیطان جنی باشد وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اینجا شهادت پیامبر است این قوم وقتی که اینقدر انکار کردند و پشت دادند رسول الله بر علیه اونها شکایت میکنه رسول گفت یا رب ای رب من ای پرورش دهنده من ان قوم اتخذوا هذا القرآن همانا قوم من گرفتند این قرآن را محجورا مهجور گرفتند یعنی ترکش کردند توجه نکردند الله تعالی تسلی میده پیامبرش را که در هر نبی که ما مبعوث کردیم و میان قومش رفت وسط قومش رفت مجرمینی بودند که با نبی مخالفت کرده این همون مجرمین هستند و کذالک جعلنا <clears throat> لكل نبی عدو من المجرمین این گونه ما قرار دادیم دشمن برای هر نبی دشمنی از مجرمان ولی شما برای دشمنی اینها پروا داشته نباش عداوت عداوت این افراد سنت قدیمیشون هست و کفا بربک هادیا و رب تو کافی است برای شما از اینکه، از این جهت که هر جا شما را راهنمایی میکند بر هر قدم و نصیرا و یاور شماست کمک کننده شماست و قال الذين كفروا چند تا از اعتراضاتشون را خواندیم در آیات گذشته و پاسخ اونها را هم خواندیم اینجا میخوانیم اعتراض دیگر اشکال دیگر این اعتراض و اشکال که معروف بود اینه که چرا قرآن چرا قرآن یک واره جملتا واحدتا نازل نمیشه چرا اینطور کم کم میاد اینا واقعا احمق بودند نادان بودند که این اعتراض را میکردند چون شما میدونید که اصلش اینه که هر کسی میخواهد مطلبی را ارائه بدهد مطلب خودش را کم کم میگه بر اساس نیاز میگه یا کسانی که مثلا مطلبی می کتابی مقالهی بالاخره کم کم می باب باب می فصل فصل می موضوع موضوع می یا همه را یک جا می اختیار داره یکی اون روش را انتخاب میکنه یکی این روش را انتخاب میکنه الله تعالی چون نکته های در نظر دارد این نکته ها اینجا هست تو این آیه حکمت های و فوائدی را در نظر داره لذا بر اساس اون حکمت ها بر اساس اون فوائد و منافع قرآن کریم را کم کم نازل فرمود یکی از اون حکمت ها و نکته ها اینه که لنثبت به فؤادک تو را میخوایم تقویت کنیم به وسیله آیات قرآن آیات قرآن تمامش تسلی هست تمامش تسکین آرامش ذکر هر پیغمبری واقعی هر قومی چون ذکر و واقعی هر پیغمبر و قومی خلاصش اینه که اونهایی که دشمنی خدا را انتخاب کردند و اختیار کردند نابود شدند هلاک شدند اونهایی که دوستی را و در کنار خدا بودن را انتخاب کردند اونها نجات یافتند خب هر داستانی که میاد یک تسلیه یک آرامشه هر آیه که میاد یک تسلیه و بناس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ادامه بده این نهزت خودش را این دعوت خودش را خب در طول این مسیر پیغمبر نیاز به تثبیت قلب داره یا نه نیاز به تقویت داره یا نه خب اگر قرآن یک بار نازل بشه دیگه اون تثبیت هر بار ایجاد نمیشه هر بار که آیه نازل میشه تثبیت ایجاد میشه تقویت میشه و همچنین از نظر حفظ و از نظر مطالب را یادداشت کردن در درون در قلب هم حکمت در این است که ترتیل بشه کم کم بیاد هر کسی که قرآن را حفظ کرده یک بار که حفظ نکرده نه کم کم حفظش کرده صفحه صفحه حفظش کرده رکو رکو حفظ کرده سوره سوره حفظ کرده پس کم کم ما الله می فرماید که رتلنا هو ترتیلا آهسته آهسته تدریجا تدریجا میخوانیم تا گیرایی برای شما همچی باشد آسانتر باشد پس اینا حکمت هایی هستند که خدای عزوجل مد نظر دارد الله میفرماید وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده گفتن کسانی که کف کردند چرا نازل نشد قرآن بر او جملتا واحدا یک باره کذالک یعنی اینگونه از, از کمال ماست این کاف کاف لبیان کلام گونه ما نازل کردیم لنثبت به فؤادک تاکه به وسیله اون دل شما را قلب شما را ما تثبیت کنیم آرامش ببخشیم ورتلناه ترتیلا ورتلناه یعنی ما کم کم تلاوت کنیم ترتیلا یعنی کم کم تلاوت کنیم یعنی بخوانیم بر شما قرائت کنیم بر شما تدریجا کم کم تلاوت کردنی تا که برای شما حفظش اسهل باشه جمع کردنش در سینه شما آسانتر باشه ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق ببینید دلیل دیگری دلیل دیگری از تدریجا نازل شدن قرآن هم هست و هم دلیل اعجاز قرآن هم هست هر سؤالی که اونها مطرح می کردند قرآن جوابش میداد یک روز درباره روح سوال میکنه یک روز درباره یوسف و یعقوب که چرا به مصر آمدن سوال میکنه یک روزی درباره اصحاب کهف و ذوالقرنین سوال میکنه بالاخره هر وقتی که اونا مسئله را مطرح میکنه همون وقت آیه نازل میشه این هم یکی از دلایل چی است نزول تدریجی است ولا یأتونک بمثل بمثل اینجا مراد سوالات پیش شما نمی آورن سوالات عجیب خودشون را الا جئناك بالحق مگر ما برات میاریم حق را یعنی جواب درست را اونا سوالات را نمیارن مگر ما جواب درست را میاریم و احسن تفسیرا و بهترین وضاحت تفسیر اینجا روشن شدن وضاحت یعنی خوب توضیح میدیم خوب روشن میکنیم اون چیزی که اونها مطرح میکنند علی ای حال این ها حکمت ها و نکاتی هستند که مد نظرن در نزول تدریجی قرآن مجید خب هر روز یک حادثه هر روز یک سوالی هر روز یک اشکالی نیاز هست که درباره اون الله تعالی بفرماید و این را شما قبلا هم خواندید ببین بغیر از تورات موسی بر تمام انبیا واحد تدریجا می آمده این, این خواسته و این از کنم که مطلب یک مطلب بیجای محض انجیل بر عیسی ناظر شد کم کم نازل شد بقیه صحف بر انبیا نازل شدن کم کم نازل شد حتی وحی که بر موسی آمد بغیر از تورات مگه یک بار آمد کم کم می آمد خداوند تدریجا دستور میداد ای موسی اینجا برو اونجا سنگ سنگ را بزن اونجا زیر ابر برو اونجا از من سلوا استفاده بکن هر روز پس وحی بر همه انبیا تدریجا بوده اما حکمت اینکه که تورات چون که خدای تعالی اونا را درگیر کرده بود با فرعون اونا زیر شکنجه و ظلم فرعون بودن کتاب نازل نشد گفت که از اینجا که تمام شدید سی سال طول کشید چهل سال طول کشید الله بهتر میدونه بعضی میگن چهل سال طول کشید تا که فرعون نابود شد بالاخره انتظار چهل ساله به پایان رسید الان خدای تعالی تورات را یک جا داد و الا بقیه هرچی وحی و کتاب بود چی بود تدریجی بود حالا الله تعالی تخویف می فرماید همین کسانی که این گونه اعتراضات میکنند الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم آنهایی که حشر شوند بر چهره هایشون به سوی جهنم یعنی بر چهره را روند قبلا حدیث را خدمت شما خواندم که ام المؤمنین عایشه گفت یا رسول الله چطور میشه انسان به چهره را بره نمیشه انسان میفته روی چهره بیسته رسول الله فرمود ای عایشه اون ذاتی که روی پاها را میبرد اون ذات قادر میشه روی چهره هم راه ببرد اولئک شر مکانا اینها بدترین هستند از نظر مکان از نظر جایگاه از نظر رتبه و اضل سبیلا و گمراه ترین هستند از نظر راه بدترین شان از نظر مسیر همین ها هستند خب بعد از جواب اعتراضاتی که اونها کردند از همون ابتدا انتقاد و اعتراض بر رسالت بود خواسته بود مطالبات بود پاسخ همه را گرفتند حالا دلیل نقلی میاد اینجا چون ما مدعا را قبلا خواندیم تبارک الذي نزل الفرقان تبارک الذي ان شاء جعل لك خيرا و سومی میخوانیم تبارک الذي جعل في السماء بروجا اینا معنیش اینه که ذاتی که برکت میده و سرچشمه تمام خیر و برکت فقط الله است دلائل عقلی چند تا خاندیم حال دلائل نقلی میخوانیم ولقد آتینا موسی الكتاب همانا ما به موسی کتاب دادیم وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا قبل از اعطای کتاب قرار دادیم با او برادرش هارون را به عنوان وزیر به عنوان معاون او که او را در امر رسالت کمک کند فقل نذهب ما به هر دو گفتیم اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا شما هر دو برید به سوی اون قومی که تکذیب کردن آیات ما را هم دلائل عقلی را هم دلائل نقلی را هم معجزات را فدمرناهم تدمیرا این اندماجه یا ادماجه یعنی القصه اونا رفتن تبلیغ کردن فرعون قبول نکرد سالها طول کشید برای اونها خداوند عزوجل مشکلات دیگه آورد چه توبه بکنن نکردن ال آخری ظلم کردن ستم کردن آخر موسی را تعقیب کردن فدمرناهم تدمیرا نتیجه ای شد پس ما نابود کردیم آنها را نابود کردنی خب قبل از موسی و فرعون نوح علیه السلام با قوم خودش بود دلیل نقلی دوم و قوم نوح لما کذب الرسل قوم نوح وقتی که تکذیب کرد پیامبران را تکذیب یک پیغمبر مستلزم تکذیب همه پیامبران میشه اغرقناهم ما آنها را غرق کردیم و جعلناهم للناس آية قرار دادیم آنها را برای مردم عبرتی قرار دادیم تمام اقوام دنیا بدونند قوم نوح نابود شد هر کسی انکار بکنه همون نابودی هست و اعتدنا للظالمین عذابا علیما ما آماده کردیم برای چنین ظالمین عذاب دردناکی این نمونه دوم بود نمونه سوم چهارم پنجم ششم و عادا این پنجم است سوم است و ثمود این چهارم است و اصحاب الرسه این پنجم است و قرون ششم است بین ذلك کثیر قرون دیگری در این میان خیلی زیاد یعنی اقوامی در قرون متفاوت خب شما آشنا هستید با قوم عاد با قوم سمود هم آشنا هستید اصحاب الرس صاحبان چا اینا کی هستند قرآن مجید دو جا تذکرهشون را آورده فقط بیشتر از این توضیح نداده که اصحاب الرس کی هستند ولی معلوم میشه که اینها را خدا عذاب داد بسیاری گفتن که یه چاهی بود پیغمبری برایشون مبعوث شد به نام حنزله بن صفوان این پیغمبر بر علیه شرک صحبت کرد بر علیه غیر الله پرستی صحبت کرد اینا عصبانی شدند رس به اون چای میگن که دهنه داشته نباشه دهنش باز باشه اینا عصبانی شدن پیغمبر را گرفتن شهید کردن تو این چاه آویزانش کردند به این خاطر به اینا میگن اصحاب الرس والله اعلم اینا همه از گذشتگان و روایت های گذشتگان گرفته شده در قرآن و در سنت صحیحه درباره اینا توضیح نیامده فقط از از قیاس و قرین ما میفهمی که اینم قومی بوده خدا حلاکش کرده خدا نابودش کرده لذا الله می فرماید و اصحاب الرس و قرونا و همچنین قرون دیگری در این میان زیاد قرونی و کلا ضربنا له الامثال هر یکی از این اقوام ما بیان کردیم برای اونها مزامین عجیبه امثال اینجا به صفات مزامین مطالب به وسیله پیامبرانشون مطالب زیبا و عجیب خدا بیان کرد تا که اونها ایمان بیاورند اما ایمان که نیاوردند و کلا تبرنا تطبیرا، هر یک را ما نابود کردیم نابود کردنی اینا همه اقوام بودند اینا شش تا نمونه بود که خدای تعالی بیان فرمود نمونه افتم. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر اون قریه که امترت مترسو هست کدوم قریه قوم لوت شهر صدوم یا شهر عموره هم صدوم بهش میگفتن هم عموره بعض میگن دو تا شهر است و اطراف روستاها ما میفهمه ولقد اتو اتو یعنی اهل مکه این اهل مکه که رفتند دیدند چون همیشه اهل مکه به شام میرفتند صدوم در مسیر بود همیشه صدوم را میدیدند اون بحر میت را یا اون دریای لوت را همیشه دیدند که چه دریای متعفن و سیایی هست خب این یکی از آثار عذاب این هفتمون نمونه است الله می ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر همانا اینها آمدن بر اون ای که باران داده شد باران بد باران بدشون چی بود سنگ باران بود دیگه افلم یکونو یرونها آیا نیستن اینها ببینند او را آیا نمیبینند هر روز درس نمیگیرند میبینند ولی بل کانو لا یرجون النشورا بلکه اصلش اینه که اینا اعتقاد به نشور ندارند به زنده شدن بعد از مرگ ندارند اعتقاد و باور ندارند همین عدم اعتقاد بدبختشون کرده از ایمان محرومشون کرده و در اینجا به بعد زجر و سرزنشه که اعتقاد ندارند پیغمبر را تمسخر میکنند و اذا رأوک این یتخذونک الا هزوا هرگاه ببینن شما را این که نمیگینن شما را مگر بباد مسخره چی میگویند هذا الذی بعث الله رسوله همیش ایشون است همینه که خدا به عنوان رسول انتخابش کرده مبعوثش کرده به مسخره میگفتند ان کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها اینقدر اینها بر گمراهی خودشون افتخار میکنند میگه همانا نزدیک بود ما را گمراه کند از خدایان ما لولا ان صبرنا علیها اگر ما استقامت نمی کردیم اگر ما مثل بقیه مردم سست و ضعیف بودیم نزدیک بود که این ما را چکار بکنه از خدایان ما به یک راه بیراهی بکشه از راه درست خدایان مار گمراه بکنه یعنی العیاذ بالله راه ایمان را راه گمراهی می و راه شرک را راه هدایت و درستی می دونستن الله میفرماید فرماید و سوف یعلمون ان قریب میدن تخویف اخروی هست ان قریب میبینند حین یرون العذاب وقتی که عذاب را ببینند که من اضل سبیلا گمراه ترین از نظر راه کیه آدم گمراه کیه قریب اینها خواهند دانست و بعد الله تعالی منشأ گمراهیشون را بیان میفرماید اصلش اینه که این انسان ها بجای اینکه الله را به عنوان معبود انتخاب کنند هوای نفس را به عنوان معبود انتخاب کنند این مرض مرضی هست که متاسفانه انسانهای بظاهر مترقی و پیشرفت امروز هم دارند امروز در دنیای کفر اون چیزی که حکومت می کند بر اونها بر تمام کفار بر اروپا خدای اصلی چیه؟ نفس خواهشات تمام برنامه ها بر اساس هوای نفس ترتیب داده میشه حتی قوانین قانون ها پاس میشه تو مجلس ها تصویب میشه تصمیمات گرفته میشه همه اینها بر اساس چیه؟ نفس مشرکین بدبخت که به شرک آلوده بودند و گرفتار بودند هم دلیلش همین بود که اونها از چی پیروی کردند از نفس الله می فرماید ارائیت من اتخذ الهه هوا خبر بده به من اون انسانی که گرفته معبود خودش هوا را یعنی معبود او کیه هوای نفسی اصلش هواهو مفعول اول الههو مفعول دومه اصلش اینطور میشه اتخذ هواه الهن اتخذ هواهو الهن چی را گرفته به عنوان معبود هوای خودش را افا انت تكون علیه وکیلا آیا تو میتونی بر او زامن بشی میتونی اینو نجات بدی نه خیر او هرچی نفسش بگه غیر از نفس هیچ چیز را قبول نمیکنه ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون پیغمبر خیلی اذیت بود از ایمان نیاوردنشون الله میفرماید آیا شما میپنداری که ان اکثرهم یسمعون او یعقلون آیا اکثر اینها میشنوند یا میفهمن چیزی نه اینا فرض کن اینا گوسفندند این هم الا انعام نیست اینا مثل چارپایان چارپای میفهمد درک میکنه نه اینا ممونه بل هم اضل سبیلا بلکه از چارپایان هم از نظر راه گمراهتر چارپا شرک نمیکنه چارپا خدا را ناراضی نمیکنه اینا از چارپا هم بدتر هستند حیوانات معصیت نمی کنند گناه نمی کنند پس تشبیه در چی از بچار پایان در نفهمی اما در اینکه ادامه میدند و گمراه هستند و گناه میکنند و معصیت میکنند از اون حیوانات خیلی بدترند صد شرف به حیوان خدا تعالی قبلا هم خدمت شما عرض کردم که خدا تعالی انسان را اشرف آفریده حیوانات به جای خود از جنات هم افضلند از فرشتگان هم افضلند وقتی که در مسیر ایمان و در مسیر طاعت و بندگی باشند به همین خاطر به فرشتگان دستور دادم به جنات هم دستور دادم همه بیاید تعظیم بکنید همه بیاید ادا احترام بکنید اما وقتی که این انسان بیچاره مکلف مسیر درست را ترک می کند مسیر خدا را رها می کند از همه بدتر میشه از همون حیوانات که حیوانات را خدا درست کرده برای ما هر روز کشته بشند گوشتشون را بخوریم چار پایان را شیرشون را استفاده بکنیم پشمشون را برای خودمون لباس درست کنیم پوستشون را برای خودمون کفش درست کنیم برای خودمون مشکیزه درست کنیم تمام بدنشون را بگیریم استفاده بکنیم نه خادم ما اما ما وقتی که از مسیر حق فاصله بگیریم گمراه بشیم العیاذ بالله از اون اونا خیلی از ما بهتر خواهند بود و ما از اونها بدتر لذا الله می فرمه بل هم اضل سبیلا اینها از نظر را از چارپایان هم گمراه تر الم تر الى ربک كيف مد الظل ان دليل عقلی چهارم است ببین خدای تعالی برای راحت شما برای منفعت شما چطور به شما سایه داده و دلیل سایه خورشید است سایه تازه خورشید طلوع میکنه سایه طولانی است هرچی خورشید میزنه بالا سایه چی میشه کم میشه دوباره خورشید زوال میکنه سایه دوباره شروع میشه هرچی خورشید به طرف غروب میره سایه چیه طولانی تر میشه ببین اگر برای همیشه سایه نبود یا برای همیشه سایه بود مثلا هیچ خورشید نبود شما فکر کنید چی میشد خورشید نبود دیگه سایه هر چیز بر ما افتاده بود نه سایه آسمان سایه دیوار سایه کوها تمام سایه ها دیگه دنیا تاریکی تاریکی بود یا نه اصلا سایه نبود یعنی همیشه خورشید بود سایه در صورتی نمیشه که خورشید این در وسط آسمان قرار بگیره زوال بشه اون وقت ما چه حالی داشتیم ما استراحتی داشتیم ما راحتی داشتیم ما منافعی داشتیم این همه منافع که الان داریم الله جل خورشید را کمی طلو میده بیشتر طلوع میکنه بعد به طرف غروب میره در هر لحظهش برای ما خیری هست و بعض در غروبش هم برای ما چقدر خیر دیگر است که شب میاد ساکنه ساکته آرامه برای استراحت انسان تمام خستگیهاش را در میاره چقدر انسان از های خدا زمین طلوع و غروب چقدر انسان بهره میگیرد منفعت میگیرد غیر از اینکه کل حرارت کل نور کل انرژی برای ما برای پوست ما برای بدن ما برای حیوانات ما برای درختان ما برای زمین ما برای زراعت ما هزاران منفعت که بعضی را ما با تجربه انسان ها علمش را دارن بعضی هنوز علمش را ندارد چرا این انسان فکر نمیکنه به این دلایل الم ترى الى ربك كيف مد الظل آیا نمی بینی ربت را چگونه سایه را طولانی کرد سایه را کشید ولو شاء لجعله ساکنا اگر خدا بخواد قرار میده او را ساکن همیشه سایه خب درد نمیخوره همیشه سایه باشه یک لحظه بذار آفتاب بشه ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا سپس خورشید را ما بر اون دلیل و دلیل سایه چیه خورشیده دلیل قرار دادیم خورشید هر چی که بالاتر میاد سایه کمتر میشه خورشید باز هر چی پایین میاد سایه بیشتر میشه دلیل قرب من الافق و بعد من الافق دلیل سایه هست یعنی خورشید وقتی از افق نزدیک تازه طلوع کرده سایه خیلی طولانی است وقتی از افق دور میشه میاد وسط سایه تمام میشه وقتی دوباره به افق نزدیک میشه دوباره سایه طولانی میشه ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا سپس ما او را میگیریم به سوی خودمون یعنی جمعش میکنیم جمع کردن آهسته کم کم تدریج و بعد وقتی که خورشید را الله طلوع غروب میده بعد چقدر دنیا راحت و آرام میشه اما دوست نداره همیشه اینطور بشه تا یک مدتی که نیاز ما برطرف بشه بخوابیم چند ساعت بخوابیم تمام خستگی بیاد بیرون وهو الذي جعل لكم الليل لباسا الله آن ذاتی هست که قرار داد برای شما شب را لباسی شب یک لباس راحتیه همه چیز مخفیه و النوم سباتا و آرامی قرار داد برای شما موجب استراحت و آرامش قرار داد بعد اینکه تمام بشه دوباره روز میخوام میخوام کار کنم میخوام تلاش کنم میخوام مغازم باز کنم و جعل النهار نشورا و قرار داد روز را سبب نشر و انتشار شما برید بگردید تو زمین تو باغ تو بیابان با گله گوسفند تو بازار هر جا کارایتون بکنید شب که میشه دوباره جمع بشید این نظام را الله آفریده چقدر ما راحتیم چرا به این نظام ما فکر نمی کنیم و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته این دلیل عقلی دیگر از ششمی هست الله آن ذاتی است که فرستاد بادها را در حالی که این بادها مجد دهنده هستند قبل از خودشون رحمت رحمت الله را جلوی خودشون رحمت خدا را یعنی پیشا پیش اینا مجد دهنده رحمت هستن پشت ما ابرها داره میاد باران میاد انسان چقدر خوش هستند و انزلنا من السماء ماء طهورا و ما نازل کردیم از آسمان آب پاکیزه معلوم میشه اصل پاکیزگی است در آب اصل در آب چیه پاکیزه آب باران پاکیزه ترین آب هست تا زمانی که شما یقین نکردید به آلودگیش تا اون زمان این آب پاکه به همین خاطر فقهای ما گفتند که این آب وقتی که میریزه تو راه در مسیر گلولای ایجاد میشه اینا نجس نیست اینا ناپاک نیستن ها انسان وقتی یقین بکنه ولی بله، اینجا آلودگی هست اینجا نجاست بود اون چیزی دیگه هست و الا اصل چیه پاکی خداوند پاک نازلش کرده لنحیی بهی بلدتا میتن تا به وسیله اون آب زنده بکنیم شهر مرده ای را و نسقیه مما خلقنا و آب بدهیم از اون چی که ما آفریدیم بقیه مخلوقات را آب بدیم انعاما چارپایان را و اناسی کثیرا و انسان های بیشماری را همه را آب بدیم باران که میاد سبحان الله تمام دنیا منفعتش را در همین باران دارد درختها بیابانها بوتها گیاها کشتزارها انسانها حیوانات مورچهها حشرات پرندها همه وقتی که آب نیست این پرندها چقدر سرگردانند از این کشور به اون کشور از این شهر به اون شهر کوچ میکنن یه جای آبی باشه تالابی باشه اونجا جمع میشن وقتی همه جا آب باشه اینا هم چقدر شادی میکنند و ترانه میخوانند لذا الله جل چقدر بر ما لطف کرده با همه این, نعمتها این نعمت ها این نعمت ها روزمره ما میبینیم ولی به نعمت بودنشون به لطف پروردگار مهربانمون هیچ فکر نمی کنیم الله می فرماید لنحی به بلدة میتا به وسیله این آب یک شهر مرده را زنده بکنیم و نسقیه و آبش بدیم مما خلقنا از تمام اون مخلوقاتی که ما آفریدیم انعاما چارپایان بغیر بنده نام بردم نه قرآن خلاصه میگه و اناسی کثیرا و انسان های بیشمار و زیادی را ولقد صرفناه بینهم لیذکروه الله می فرمائے همانا ما بار بار تکرار می کنیم و بار بار می آوریم این آیات من را بین انسان ها لیذکرو هر روز خورشید طلوع میکنه هر شب شب میاد هر چند وقتی باران میاد هر روز سایه میاد میره اینا همه نعمت هستند تاکه یذکرو یاد کنن پند بگیرن اما اکثر انسان ها متاسفانه ناسپاس از کنار این نعمت ها سمم رد می شوند فابا اکثر الناس الا کفورا انکار کرد اکثر مردم مگر کفور اکثر مردم چیه ناسپاس ناشاکرند به نعمت های پر واقعا اکثریت دنیا ناشکره و با خدا شریک میگیره ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیرا اینجا هم تسلی برای رسول الله است هم رفعت شأن پیامبر عزیز است الله عزوجل میفرماید ای پیامبر من اگر ما بخوایم هر روستا یک پیامبر میفرستیم ولشینا لبعثنا فی کل قریه نذیرا هر قریه یک پیامبر یک نذیر چنانچه در گذشته بود در زمان بنی اسرائیل هر گروهی هر شهری هر روستایی یک پیامبر داشت در یک زمان چندین پیامبر بودن که فعالیت میکردن اما نه اما شما را ما پیامبر عالمی جهانی بین المللی فرستادیم دیگه نیازی نیست با وجود شما پیامبر دیگری باش پس زحمت همه بر شما هم تسلی هست و هم گوشزد کردن رسالت و مسئولیت بسیار عظیم ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیرا اگر ما بخواهیم مبعوث میکنیم تعیین میکنیم در هر قریه ترساننده پیامبری اما نکردیم چون شما را برای همه انسان ها پیامبر تعیین کردیم فلا تطع الكافرین بنابر این شما در تبلیغ و در توحید اطاعت نکن کافران را هر چونا میگن نه شما فرمان ربت را پیش ببر و هم بهی جهادا کبیرا و جهاد کن با اونها جهاد بزرگ ببینید همه جا جهاد به معنی جنگ کردن نیست بسیاری جهاد جهاد به معنی مجاهده هست جهاد به معنی فعالیت فرهنگیه جهاد به معنی مبارزه کردن با تبلیغه این سوره سوره مکی هست یا نیست سوره مکی هست در وسط کفار و مشرکین هست پس هر جا اگر ما جهاد را به معنی مجاهده کردیم تحریف نیست بعضی میگن تحریف نه اون در سوره های مدنی جهاد به معنی جهاد با شمشیر است اما این فعالیت دینی که شما دارید این تبلیغی که شما دارید این فعالیت های فرهنگی این هم جهاده هر یکی به جای خودش جهاده پس اینجا وجاهدهم به بوسيله قرآن یعنی يعني با دلائل قرآن جهاد بزرگ یعنی يعني به حکم قرآن برای اونها بیان کن دلائل را حقیقت را بنابراین اینجا این جهاد مراد است و هو الذی مرج البحرین این دلیل هفتم است تعالى شيش تشما خانی الله آن ذاتی است که مرج البحرین دوتا تا دریا را جاری کرد دوتا تا دریا که مجاور هم هستند اما این دو دریا هذا عذب فرات این یکی شیرین است فرات یعنی خیلی شیرین و هذا ملح اجاج و این یکی شور هست و اجاج خیلی شور که تلخ میمانه خیلی شور باشه دریا تلخ میشه و جعل بینهما برزخ اما این دوتا دریا با هم دیگه تصادم دارند با هم دیگه تلاقی دارند با هم دیگه برخورد میکنند اما به قدرت خدا شما در سور رحمان اینه خاندید جعل بینهما برزخم بین این دوتا دریا خداوند پرده گذاشته حائلی گذاشته و حجر محجورا و مانع قوی الان خواندیم حجرا محجورا گفتیم اونجا به معنی جلوگیری معنی هست معنی قوی چنا معنی که مرئی نیست دیده نمیشه قابل رویت نیست قابل دیدن نیست اما نمیذاره که این قسمت آب شور شیرین بشه آب شیرین شور بشه اون پرده نمیذاره به این آبش میره تو دریا اون آبش میاد تو این دریا ولی دوباره بر میگرده همونطور شور بر میگرده شیرین بر میگرده شور و شیرین حتی هم نشده مخلوط نیست و این را هم خدمت شما عرض کردم بر اساس بررسی که علما کردند تنها یک جا نیست چندین جا هست در سنگال محیط اطلسی دریا به همین صورت که از کردم یکی از مفسران علامه شنقیتی میگه ما خودمون رفتیم اونجا با دوستانمون رفتیم اونجا و عینا همین جایی که مجمع البحرین است و محل اجتماع ارد و دریاست دوست من رفت تو دریا و یک دستش تو دریای شور بود یک دستش تو دریای شیرین بود به ما گفت که من این را وقتی میچشم شور شوره این میچشم شیرینی شیرینه هر دو تا آب هی در هم دیگه میرد ولی اون حجاب نامرئی نمیذاره که این آبها با هم دیگه چی بشن مخلوط بشن این هنوز ارز کنم که امروز اگر پی بردند ولی شما ببینی قرآن 1500 سال پیش وقتی که ناظر شد و این گفت این یکی از دلائل اعجاز است خدمت شما همون وقت در سوره رحمان عرض کردم یکی از دانشمندان گفته بود که وقتی این خواندم برای اولین بار از قرآن متوجه شدم چنین دریایی هست من نشنیده بودم گفتم اگر واقعا چنین چیزی هست اونطوری که محمد میگه واقعیت داشته باشه پس قطعا ایشون پیغمبر خداست رفتم دنبال کردم دیدم بله این دریا نمونهش هست اونجا بود که من ایمان آوردم این در هم در سنگال هست در محیط اطلسی دریای اطلس و هم در دریای هند و دریاهای دیگر چندین جا این نمونه هست لذا الله می فرماید هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا در میان اینها خدای عزوجل بین اینها قرار داده برزخا یعنی پرده معنوی پرده که دیده نمیشه و حجرا محجورا و مانع بسیار قوی این دلیل هفتم بود و دلیل هشتم وهو الذي خلق من الماء بشرا الله آن ذاتی هست که آفرید از آبی از آب منظور قطره نطفه بشر را آفرید فجعله نسبا و صهرا به وسیله همین قطره آب کل نسب و کل فامیل و کل اقوام درست شد و همچنین صهرا سهر یعنی نسب سببی خیشاوندی هایی که به خاطر وصلت ها شدند حالا این مثلا با او هیچ نسبت فامیلی نداره اما نسبت چی داره وصلتی داره میشه خواهرزادش پدرش اصلا از یک قومی دیگه هست پس هم نسب ایجاد شد به وسیله همین و هم بقیه ارتباطات سببی ارتباطات نسبی و ارتباطات سببی یعنی خیشاوندی های حقیقی و خیشاوندی هایی که با سهر و با وصلت ایجاد شد اینا را الله تعالی چی را قرار داد همین قطره آب را این پدر این پدر بزرگ این امو هست پسر اموه امه هست پسر امه هست تمام فامیل تمام خیشاوندان و خیشاوندی ایجاد شد ببین این در فقط در انسان است در حیوانات نیست در بقیه مخلوقات نیست فقط در انسان این باقی میماند و کان ربک قدیرا و رب قدرت داری و این هم دلائل قدرتش است حال ببینید این دلائل را ما تا اینجا خاندیم هشتا دلیل اما انسان چقدر نمک نشناسه این دلائل را میبیند دلائل قدرت پروردگار و یعبدون من دون الله عبادت میکنم بجز الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم اون خدایانی اون معبودانی که هیچ نفع نمیدن به اونها عبادتشون ولا يضرهم هیچ ضرر نمیده عبادت نکردنشون وكان الكافر على ربه ظهيرا و کافر در مقابل رب ظهیر هست ظهیر هست یعنی متکبر اصل ظهیر پشتیبان را میگند اینجا به من مخالف است یعنی در مقابل پروردگار ایستاده مخالف پروردگار قرار گرفته خب چه باید کرد الله تعالی پیامبرش را میگه که شما کارت را انجام بده و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا ای محمد صلی الله علیه و سلم ما شما را نفرستادیم مگر مجد دهنده و بیم دهنده کسانی که تسلیم میشوند خوشخبری بده و کسانی که نمیشوند بترسون و بگو به اونها گوش زد کن که کوچکترین توقع انتظاری از شما نیست منفعت مادی از شما نمیخوام فقط خودتون خوب بشید قل ما اسألكم علیه من اجر بگو من سوال نمی کنم بر این تبلیغ از شما هیچ نوع اجری الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا این استثناء منقطع است چی میخواهم این را میخوام که من شاء هر کسی میخواد بگیرد به سوی رب راهی را راهی انتخاب کنن یعنی راه ایمان راه هدایت راه توحید این راهی که من عرض می کنم تا که به رب برسد من فقط همین میخوام دیگه درهم و دینار نمیخوام و توکل اینجا تسلیمی ده پیامبرش را و توکل علی الحی الذی لا يموت توکل کن ای محبوب من ای پیامبر من بر اون ذاتی که لا يموت بر اون موت نمیاد ببینید ما قبلا فرق حیات بقیه مخلوقات را با الله ذکر کردیم کسی بگه که صفت حی چطور صفت خداست دیگران هم زنده هستند دیگران زنده هستند ولی میمیرن کل من علیها فان من تو امروز زنده این فردا نیستیم اما الله اون ذاتی هست که اون زندگیش پایانی نذرت وتوكل على الحي الذي لا يموت توکل کن بر اون حی بر اون زندگی که لا يموت بر اون موت نمیاد و سبح بحمده و تسبیح بگو تسبیحی که ام با حمد پروردگار باشه همراه با حمد پروردگار باشه و کفا به بذنوب عباده خبیرا الله تعالی کافی هست از نظر اینکه نسبت به گناهان بندگان خودش خبر دارد این کافی نیست و دلیل این دلیل هم خبر داشتن خدای تعالی است و هم دلیل عقلی دیگری است الذي خلق السماوات والارض آن ذاتی هست که آسمان ها و زمین را آفرید و ما بینهما ما بین اینها را آفرید فی ستت ایام در مقدار شش روز ثم استوى على العرش بعدا اینها را که آفرین بحث را قبلا خواندیم نیاز به تفسیر مجدد نداره سپس بر عرش مستولی شد بر عرش قرار گرفت یعنی حکومت عالم و دنیا را الله تعالی اداره کرد الرحمن ای هو الرحمن اون رحمان از فسأل بهی خبیرا سوال کن درباره او در حالی که خبیرن از کسی که خبر داشته باشه البته این چند تا تفسیر داره یکی اینه که فسأل بهی درباره خداوند سوال بکن از کسی که عالم باشه عارف باشه مثل پیامبر خبیر باشد ای فسأل عنه رجلا عارفا یخبرک برحمته از کسی که عالم باشه عارف باشه خبیر باشه علیم باشه بپرس درباره پروردگار که بهت بگه چقدر رحمت میکنه بر بندگان خودش یا یعنی اینکه مراد از خبیرن خود الله تعالی است مراد از خبیر چون الله خبیره الله علیمه پس فسأل بهی درباره این مسائل همین دلایلی که ما خواندیم زمین آسمان فسأل به خبیر از اینها بپرس خود خبیر را خود الله را ذات خبیر را یعنی ایها الانسان لا ترجع فی طلب العلم بهذا الى غیره غیری ای انسان درباره دانستن این چیزا به غیر من نرو از خود من بپرس وقیل فاسأل عنه خبيرا و هو الله تعالى تفسير خازن و اذا لهم اسجدوا للرحمن الله تعالى می فرما هرگاه به اونها گفته میشد که برای رحمان سجده کنید قالوا و الرحمن رحمان اونها می گفتن رحمان چیه ببینید رحمان صفت پروردگار است اما صفتی هست که اونها اطلاع نداشتند از او خبر نداشتند در تفسیرها میاد و در روایت ها میاد اونا میگفتند ما فقط یک رحمان میشناسیم اون رحمان رحمان یمامه هست علیه بالله مسیلمه کذاب که مال اهل یمامه بود مسیلمه که در زمان رسول الله ادعای نبوت کرد ادعای پیامبری کرد اما آخر حیات رسول الله بود بعدا رسول الله وفات کرد ابو بکر صدیق با او مبارزه کرد جهاد کرد بر علیه او و جنگ بسیار بزرگ اتفاق افتاد در یمامه خیلی از صحابه اونجا شهید شدن تا اینکه بالاخره لشکر چند هزار نفری مسلمه شکست خورد کشته شدن خود مسلمه کذاب کشته شد و این حرکتش خاموش شد ابوبکر صدیق به لطف الله از بین برد او را لذا اونا گفتن که ما همون رحمان را میشناسیم. او معروف بود به رحمان تفسیر ابن کثیر گفته لا نعرف الرحمن و کانو ان یسم الله باسم الرحمن میگفته ما رحمان را نمیشناسیم اینکه خدا به نام رحمان باشه این انکار داشتند تفسیر مظهری گفته لانهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالی رحمان را بر خدا اطلاق نمی کردند و كانوا يقولون لا نعرف الرحمن الا الرحمن اليمامه ما رحمان دیگه نمیشناسیم رحمان یمامه را میشناسیم شهر یمامه منظور است یعنون مسلمه الكذاب يسمونه رحمان اليمامه مسلمه کذاب را میگفتند لذا وقتی گفته میشه سجده کنیم به رحمان گفتم به مسلمه سجده کنیم قال و من رحمان انستد ما تأمرنا اون چیزی که شما مرا امر میکنید یعنی رحمان خدا را به عنوان صفت رحمان قبول نداشتند علی اعوذ بالله و زادهم نفورا این چیز در نفرت اونها افزود چه چیزی امر به سجده گفته میشد برای رحمان برای خدا یگانه سجده کنید این باعث تنفر و غرور بیشترش میشد تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا در آيات گذشته ما مدعا را دم دوبار تبارک الذي نزل الفرقان تبارک الذي ان شاء جعل لك خيرا و برای اثبات مدعا برای اینکه سرچشمه تمام خیرات و برکات فقط و فقط الله عزوجل است نه تا دلیل عقلی خاندیم این اعاده مدعا هست برای بار سوم و دلیل دهم هست الله تعالی می فرماید تبارک جعل فی السماء بروجا این تبارکه مدعا هست الذي جعل في السماء بروجا دلیل هست دلیل دهم است یعنی برکات دهنده هست ما این مطلب را قبلا خدمت شما هم ذکر کردم که وقتی که در قرآن کریم چندین جا این واژه آمده این جمله آمده تبارک تبارک الذي بیده الملک تبارك اسم ربك جلال الجلال والاکرام تبارک الذي نزل الفرقان معنیش اینه که غیر از خدا کسی برکات دهنده نیست و برکاتی که خدا در چیزهای گذاشته اونها در اونها برکت است این نیست که انسان از هر چیز هر چیزی را قیاس بکند در مسائل اعتقادی قیاس هیچ جایگاهی ندارد مسائل اعتقادی نص سریح لازم است مثلا بگیم که در آب زمزم خدای تعالی برکت گذاشته یکی از تبرکات هست در احادیث صحیحه ما داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ما زمزم لما شرب آب زمزم به هر نیتی که خورده بشه خدا برکتی گذاشته که اون نیت برآورده میشه الان کسی آب تفتان را قیاس بکنه به آب زمزم آب فلان مزار را نمیشه قیاس در مسائل اعتقادی نیست بگیم اینجا هم برکت برکات باید دلیلی داشته باشه یا مثلا مقام ابراهیم را الله تعالی فرماید که مقام ابراهیم اونجا جای برکت است اونجا دو نماز بخوانید الان یک سنگی که یکی از بزرگان نشسته بگه بر, بر مقام ابراهیم یا یکی از بزرگان قدم را روش گذاشته این را قیاس بکنیم بر اون مقامی که ابراهیم قدم گذاشته نمیشه دیگه برکات فقط و فقط در چیزهایی هست که خدای تعالی لذا بعضی مردم قیاس میکنن در خاک فلان قبر برکت است در نمیدونم فلان درخت برکت است در فلان آب برکت است نه برکات فقط و فقط در چیزهایی که ثبوت داشته باشد و ثبوتی اگر نباشد ما اعتقاد به برکت بودنش نداریم لذا الله برکت میده هم کسی غیر از خدا برکت نمیده بعضی ها چون که مثلا این سنگ نسبتی با فلان شخص داره فلان شخص روش نشسته فلان شخص قدم را گذاشته فلان شخص خاک او هست لذا برکت او هست نه فلان شخص برکت نداره برکت دهنده و ذاتی که برکات را ایجاد میکنه فقط و فقط الله است اینجا ما در این سوره مدار خاندیم یازده تا دلیل هم براش میخوانیم نه تا خاندیم این دهمی هست الذي جعل في السماء بروجا اون ذاتی که در آسمان ها بروج ایجاد کرده <coughs> بروج را قبلا هم خاندیم در سماء ذات البروج که دو تا تفسیر داره بعضی میگویند بروج منازل شمس را میگویند و نه تنها منازل شمس بلکه منازل کواکب سیاره هر کوکبی هر ستاره هر سیاره که در حال سیر هست و در حال حرکت است یک منزلی داره او منزلش به عنوان برج هست مثلا خورشید دوازده تا منزل داره هر سی روزی سی و یک روزی در یک منزلی قرار میگیرد برج هم ایجاد میشه برج یک برج دو برج سه برج فروردین برج اردیبهشت و بر اساس همین منازل فصل ها ایجاد میشه فصل زمستان فصل تابستان فصل پاییز اون منازلی که این کواکب در اون منازل قرار میگیرند در اون حرکت محوری خودشان اون منازل برج نام دارند لذا الله تعالی می فرماید این آسمان چنان آسمان وسیع هست که چندین برج داره هر کوکبی هر سیاره برای خودش یک منزل داره در اون منزل قرار گیرد مثلا خورشید هر سی روز یک برجی قرار گیرد ماه باز منازلش منازل یومیه هستند 28 تا منزل داره بقیه ستاره ها بقیه سیاره ها معلوم میشه که این آسمان پر از بروج است پر از ایستگاهایی هست که مال محلاتی هست که مال سیارات هستند و بعضی گفتم بروج نام خود سیارات است که شبها شما میبینید ستاره ها چه افشانی میکنه چه درخشندگی داره آسمانی که دارای این بروج هست وجعل فيها سراجا قمرا منیرا و قرار داد در این آسمان چراغی خورشید را به عنوان چراغ چون نورش نور خودش است و قمرا منیرا و ماه روشنی که نورش مستفاد من نور شمس است از نور خورشید گرفته شده وهو الذي جعل اللیل والنهار این دلیل یازدهم است برکات دهنده است چون این قدرت های کلان در دست او است الله اون ذاتی است که قرار داد شب و روز را خلفتا پشت سری هم شب میره روز میاد روز میره شب میاد پشت سری هم هستند و همین رفت آمد شب و روز واقعا دلیل بزرگی هست بر قدرت خدا چقدر منافع زمینی ها و انسان ها و غیر انسان ها در همین رفت و آمد شب هست روز هست شب میاد ده ساعتی دوازده ساعتی چارده ساعتی میگذرد ما احساس میکنیم بر روز میاد دوباره روز میاد از روز که خسته میشیم احساس نیاز میکنیم به شب باز شب میاد باز هر یکی چقدر خیر و منفعت و خوبی داره در وجود خودش لذا الله می فرماید خدایی که شب و روز را پشت سر هم قرار داد لمن اراد ان یذکر برای کسی که میخواد پند بگیره او اراد شکورا یا میخواد بنده سپاسگزار خدا بشه برای اینها پند است و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اینجا الله تعالی بعد از اینکه دلائل تمام شدند خواص بندگان خاص خودش را بیان میفرماید صفات بندگان خاص خودش را صفات عباد الرحمن این صفات صفاتی هستند که اخلاق رسول الله ها بودند کان خلقه القرآن ام المؤمنین عایشه میگه این صفاتی که برای بنده مؤمن و بنده خوب الله در قرآن بیان شده همین صفات صفات رسول الله بودند و ما هم سعی کنیم به این صفات متخلق بشیم آراسته بشیم خودمون را ظاهر و باطنمون را زیبا بکنیم با این صفات الله میفرماید و عباد الرحمن بندگان الرحمن الذين يمشون على الارض هونا آنهایی هستن که میروند روی زمین با تواضع میروند هون نرمی را میگن آرامی را میگن یعنی با تواضع تکبر نمی کنند غرور ندارند با فروتنی را میروند و سعی کنند در دنیا با کسی درگیر نشند یک انسان جاهل و یک انسان بیخردی وقتی که اونا را خطاب میکنه خب بیخرد مشخصه درگیر میشه اون سلام میگوید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هرگاه مخاطب کنند آنها را جاهلان میگه سلام سلام یعنی سلام متارکت است تسلیم شدن است که از نظر بحث من جر و بحث نمی کنم فرصت درگیر شدن با تو را ندارم صفت دوم والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما بندگان الرحمن آنهایی هستند که وقتی که شب میگذرانند شب, شب تا صبح پای تلویزیون ننشستند پای فیلم و سریال ننشستند شب را طوری میگذرانند و سپری میکنند که در این ساعات پاک شب بخشی را برای ربشون سجده کنانند و بخشی را در مقابل رب ایستادند و دست بستند والذین یبیتون لربهم بیتوته کنند شب می گذرانند برای ربشان در حالی که سجدن سجده کنان هستند و قیاما و قائم هستند ایستادن در مقابل الله این صفت دومشون صفت سوم از خدا چی خاند؟ این همه که خدا را دعا و زاری و تضرع و سجده می کنند والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم آنهایی هستن که میگویم بار الها منصرف بکن دور کن از ما عذاب جهنم را چرا ان عذابها کان غراما همانا عذاب جهنم تاوانی هست غرام به معنی الشر اللازم چنان شر هست که انسان به انسان چسبه انسان را ضرر میده الشر لازم والهلاك الدائم تفسیر خازن نوشته هلاکت همیشگی هست اگر کسی گرفتار عذاب بشه الله نجات بده انها ساعت مستقرا و مقاما همانا جهنم بسیار جای بدی هست از نظر مستقر و هم از نظر مقام چه کسی به عنوان جهنم مستقر او بشه چه به عنوان مقام او بشه میدونید مستقر چه کسانی هست مستقر کفار است همیشه اونجا هستند اما برای مؤمنان فاسد چیه کسی ایمان داشته باشه فاسق باشه برای اون مقام است یعنی مدت اونجا اقامه داره همیشه نیست نه لذا چه کسی به عنوان همیشه بره چه برای مدت کمی بره بدترین جا هست نه به درد میخوره از نظر استقرار و نه به درد میخوره از نظر چی؟ اقامت موقت صبح ما خاندیم در بهشت چی بود؟ مستقرا و مقیلا اونجا جاهای بهشت هستن که شما همیشه اونجا میمانید مال همیشگی شما جای همیشگی شما جاهایی هستن گاهی میرید اونجا تفریحی میرید لذت میرید این بلا تشبیه در مقابل همون هست که این جاهایش جهنم برای بعضی ها همیشه هست برای بعضی ها موقت هست موقت هم خدا نجات بده والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا عباد الرحمن بندگان مخلص رحمان کسانی هستند که هرگاه خرج می کنند لم یسرفو اسراف نمی کنند ولم یقترو و تقتیر نمی کنند اسراف چیه؟ اسراف دو معنی داره یکی زیاده روی در خرج و یکی اینکه انسان در راه غیر طاعت اگر خرج کنه در راه معصیت اینم اصرافه اینم چیه اصرافه این گناه است پس در از کنم که انسان خرج بکنه خرج جایزی باشه ولی بی رویه باشه بیش از حد باشه این هم اصرافه و اینکه انسان چنان خرج میکنه که معصیت میکند با اون خرج کردن خودش ولو اینکه مثلا میلیاردی خرج نمیکنه میلیونی خرج نمیکنه عرض کنم که صد هزاری خرج نمیکنه ده هزار تومن خرج میکنه اما این ده هزار تومن را در راه معصیت در راه گناه اینم اصراف ولم یقترو تقتیر شما میدونید تقتیر یعنی دست نگه داشتن کم خرج کردن کم خرج کردن اینجا به چه معنا هست یعنی مالت را از راه خیر جلوگیری کردن پس تفسیر بحر المحیط نوشته الانفاق فی غیر طاعت اصراف اگه خرج بکنی در راه غیر طاعت اینم اسرافه والامساک عن طاعت اقتار یعنی دست نگه داری در راه خدا نمیدی این تقدیر است به فقیر نمیدی این تقدیر است به یتیم رسیدگی نمی کنی این چیه تقدیر است یا اقتار است پس در راه معصیت اصرافه و جلوگیری از طاعت چیه مال را انتق الله می فرماید والذین اذا انفقوا مؤمنین مخلص کسانی هستند که هرگاه خرج می کنند لم یسرفوا اصراف نمیکنه یعنی مالشان را در راه شرک و کفر و معصیت خرج کنند ولم یقترو و همچنین کم خرجی کنند یعنی مالشون را از راه خیر گیری نمی و کان بین ذلک قواما و بین این در خرج کردن متوسطی هستند قوام یعنی توسط متوسط یعنی هم برای اهل و ایالشون به اندازه خرج میکنن هم در راه خیر به اندازه خرج میکنن و این صفت چندم شد صفت چهارم عباد الرحمن صفت پنجم والذین لا يدعون مع الله اله آخر کسانی که صدا نمیزنن فریاد هم را با الله معبود دیگر را یا فلان یا فلان نه فقط یا الله یا رب فقط خدا را صدا میزنند اینا عباد الرحمن هستند ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و نمی کشند این معصیت عملی هست قتل نمی کنند نمی کشند اون نفسی را که الله حرام قرار داده کشتنش را مگر به حق مگر به حق کی میتونه بکشه اون حکومت میتونه بکشه و اصحاب حکومت و ارباب حکومت به حق میتونن بکشن به حق را رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح کردن که حاکم یکی از سه نفر را میتونه بکشه کسی که کشته خودش قاتله او کشته میشه وقتی که حکومت تشخیص میده که قاتل و حکم صادر میشه میکشه کسی که مسلمان بوده و بعدا مرتد میشه العیاذ بالله فرصت داده میشه برگرده بر نمیگرده این هم جزایش قتل و کسی که متعهل ازدواج کرده با وجود اون زنا میکنه فساد میکنه اینم کارش جرمش کشتنه بغیر از این صورت نیست لذا الله میفرماید ولا یزنون دیگه اینکه زنا هم نمیکنند یعنی فساد اخلاقی هم ندارند ومن يفعل ذلك يلقى اثاما كس انكار را مرتكب بشه این هر دو شرک و زنا يلقى اثاما اون مواجه میشه با گناهان خیلی گناه بزرگی مرتکب شده چنان گناه بزرگی که یضاعف له العذاب چند برابر میشه برای عذاب و شکنجه قیامت یوم القیامه در روز قیامت و یخلد فیه مهانا در اون جهنم میماند برای همیشه مهان زلیل خار عذاب روحی هم داده میشه که توهینش و ذلتش الا من تاب البته الله تعالی تشویق میکند به توبه کردن توبه بکنه انسان از شرک این موفقیتی برایش خواهد بود الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا مگر اون کسی که توبه می کند و ایمان می آورد و عمل انجام میده عمل صالح فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات این گروه و این دسته الله تبدیل میکند سیئات اونها را به حسنات در گذشته هرچی بدی کرده برایش نیکی محسوب میشه و کان الله غفور الرحیم این علت از خداوند بخشاینده و مهربان است که سیئاتش را محو میکند بخشاینده است و مهربان است به جای اون سیئات برش حسنات مینویسه همون اندازه نیکی برش مینویسه خدا میخواد از طرف خودش لطف کنه بهش بده لذا الله تعالی این کار را میکند و من تابه و عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا هر کسی توبه بکنه و عمل صالح انجام بده شرط توبه اینه بعد از توبه چی عمل صالح خب حکمش را خداوند تعالی بیان میکنه من یه سوال اینجا هست سوال تفسیری اون اینه که خدای تعالی فرمود الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا اینجا دوباره میگه ومن من تاب و عمل صالحا آیا تکرار نیست تکرار تو قرآن میاد ولی تکرار یک نکته ای داره یک حکمتی داره یه فایده ای داره اینجا تکرار برای چیه علماء تفسیر میگه اینجا تکرار نیست بلکه محمل اولی با محمل دومی فرق میکنه اون توبه چیزی دیگه هست این توبه چیزی دیگه هست ببینیم ما در آیات گذشته دو نوع گناه داشتیم یک گناهی که کفر و شرک و یک گناهی دیگری که معصیت بود مثل زنا دو تا بود نه پس الله تعالی برای هر دو جداگانه ذکر میکنه یکی توبه اون توبه کافر توبه مشرکه که از راه شرک توبه میکنه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات مربوط به اون مشرکیه که تازه وارد اسلام میشه تازه میخواد بر توحید و بر یکتا پرستی قرار بگیرد اما و من تابه این توبه عن المعصیت است این در ارتباط با کسی هست که قبلا هم ایمان داشته اما فاسد بوده فاسق بوده گناهکار بوده چون ما خاندیم جهنم برای دو گروه است یکی مستقرا و یکی مقاما مستقر یعنی جای همیشگی و استقرار کسی است که کافره مقام جای اقامت و موقتا برای کسی است که مسلمان ولی گناه زیاد داره پس هم اون کافر توبه میکنه الا من تابه و همین مسلمان توبه میکنه و من تابه هست لذا و من تاب توبه عن المعصیه و من تاب و عمل صالحا هر کسی توبه کند و عمل صالح انجام بده فانه يتوب الى الله متابا او رجوع میکنه به سوی خدا متابن یعنی محل رجوع یعنی خداوند پروردگار محل رجوع محل توبه است به خدا برمیگردد والذین لا یشهدون الزور این صفت ششم عباد الرحمن هستند عباد الرحمن اونهایی هستند که لا یشهدون الزور شهادت زور و شهادت دروغین نمیدهند ببینید شهادت زور یعنی چه این دو تا تفسیر داره علما دو معنا کردند یکی یشهدون به معنی شهادت گواهی گواهی یعنی به دروغ گواهی نمیدهند یکی از گناهان کبیره شهادت زور هست رسول الله فرمود یعنی آقا رفیقت هست دوستت هست برادرت هست پسرمویت هست میری به نفش در دادگاه به دروغ گواهی میدی که این مال مال او هست من شاهدم این خریداری کرده این شهادت زور هست این از گناهان کبیره هست پس تفسیر اول لا یشهدون الزور یعنی گواه به معنی گواهی است گواهی دروغین نمیدهند اما تفسیر دوم یشهدون حضور هست حاضر شوند شهود به معنی چی؟ حضور حاضر شدن آمدن حاضر نمی شوند در چی در زور در مجلس زور مراد است مجلس زور یعنی مجلس معصیت مجلسی که در اون مجلس شرک مجلسی که در اون مجلس کفره مجلسی که در اون مجلس له و لعبه موسیقی شراب رباب نافرمانی خداست خب در صورت اول یشهدون از شهادت است در صورت دوم یشهدون از شهود است خب پس ببینی تفسیر بحر المحیط میگه هر دو تفسیر را کرده و ظاهر ان المعنا لا یشهدون بالزور یعنی حاضر نمیشن در محل گناه او شهادت الزور یا گواهی نمیدن گواهی دروغین قاله علی والباقر فهو من الشهاده در این صورت به معنی شهادت است اول معنا لا یظهرون لا یحذرون من المشاهده و زور چیه والصنم و الصنم و و آلت الغناء آلات موسیقی در چنین مجالسی که اونجا گناه و معصیت ہے نافرمانی خداست در چنین مجالسی حضور پیدا نمی کنند عباد الرحمن این به این معنی هست والذین لا یشهدون الزور لذا جایی که شما را دعوت میدهند چه مجلسی از دوستانتون اونجا هستند ولی اون جلسه جلسه گناه جلسه معصیت جلسه قماره جلسه مشروبه جلسه ورق بازی و نمیدونم پاسور بازی هست جلسه موسیقی هست جلسه ارگه جلسه اختلاط مرد و زن حاضر شدن گناه است رفتن شرکت کردن یا عروسی که در اون عروسی این معاصی وجود دارد اونجا رفتن درست نیست گناه است معصیته پس تفسیر دومش اینه والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو هرگاه مرور میکنند از چنین مجالس لغوی مروا کراما یعنی با وقار مرور میکنند بزرگوارانه مرور میکنند یعنی ترک میکنند و خودشون را آلوده با گناه نمیکنند این صفت ششم عباد الرحمن بود صفت هفتم والذین اذا ذکروا به آیات ربهم عباد الرحمن انهایی هستن که هرگاه نسبت به آیات رب تذکر داده میشوند از کنار آیات رب سمم بکمن رد نمیشن چشم بسته و دهان بسته و نمیدونم گوش بسته رد نمیشوند والذین اذا ذکروا بآیات ربهم کسانی هستند که هرگاه تذکر داده میشوند نسبت به آیات رب لم یخروا علیها صما و عمیانا نمیفتن بر اون آیات کر و کور سمن یعنی ناشنوا کر عمیانا نابینا کور یعنی گوش میکنند چشماشون را باز میکنند گوشهاشون را باز میکنند و هشتم عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ذریاتنا کسانی که بر خانواده و بر تربیت اهل بیت خودشون هم کار میکنه هم دعا میکنند این گونه دعا میکنند والذین یقولون کسانی که میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا بار الها ببخش برای ما از سوی همسران ما و ذریاتنا و از سوی بچه های ما قررت اعیون خونکی چشم مؤمن چشمش چطور خونک میشه که فرزندش عابد باشه فرزندش ساجد باشه فرزندش صالح باشه فرزندش با اخلاق باشه میبینه که همه از این راضی هستند همه مردم از برخورد فرزند من خوشحالند از اخلاقش از مرامش از انسانیتش از عبادتش از خیرخواهیش از نفرسانی به عموم لذا این این فرزند یا همسری که با این مواصفات باشه چشم انسان را قلب انسان را شاد میکنه خنک میکنه لذا این دعا را میکنه مؤمنین ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بار الهم بما ببخش از همسران ما و از فرزندان ما قررت عیون خنکی چشم یعنی چشم ما را خونک بگردان شاد بگردان قلب ما را جعلنا للمتقین اماما همه ما را برای متقین ما و اهل بیت ما را برای اهل تقوا پیش پیشوا یعنی الگو بگردان چنان زندگی ما داشته باشیم از نظر طاعت و عبادت از نظر تقوا و خدا ترسی که بقیه از ما چیکار کنند گیری بکنند امام اینجا به من چی هست الگو هست نمونه هست ما را نمونه بگردن برای بقیه متقین که از ما پیروی کنند لذا الله می فرماید بندگان من بندگان رحمان که با این مواصفات باشند با این شرایط باشند اولائک یجزون الغرفه اینها پاداش داده می شوند در بهشت پاداش چی غرفه غرفه اتاق را میگند ولی اتاقهایی که سر هم بسته میشه یعنی ساختمان ها و کاخ های مجلل بما و به سبب صبری که در دنیا کردن ببینید در دنیا صبر چندین نوع هست صبر یکی صبر بر ترک معصیت معصیت انسان ترک میکنه استقامت میکنه یکی صبر بر انجام طاعت عبادتی میکنه انسان صبر میکنه و تا آخر عبادت را انجام میده تا روزی که قدرت داره با خدای خودش راز و نیاز داره و سوم صبر بر <clears throat> مصیبت خدا آورده مشکل را الله آورده صبر میکنه تحمل میکنه همه این نوع صبرها را که میکنه الله تعالی به این انسان صابر ساختمانهای مجللی و جاهای در بهشت میده که لذتش را میبرد و یلقون فیها تحیتا و سلاما دریافت میکنه در اون بهشت یعنی همیشه مواجه میشه و دریافت میکنه فقط خوش آمدگویی سلام گفتن هر طرف بهش <clears throat> برش ترحیب است مرحبا گفتن احسن ماشاءالله خوش آمدی سلام لذا از هر طرف یعنی تشویق تحسین آفرین میشنوه خالدین فیها همیشه در اون بهشت میماند حسنت مستقر و مقام بسیار زیباست از نظر هم مستقر و مقام توضیح دادم تفسیر کردم مستقر و مقام را مستقر اون جایی که همیشه مال تو هست مقام اون جایی که گاگای تفریحی میری اونجا لذت بیشتری میخوای ببری هر جا بری چه مستقر تو باشه چه مقام تو باشه بسیار زیباست قل ما یعبو بكم ربی لولا دعاؤكم بعد از اینکه این صفات را الله بیان فرمود حال تخویف دنیاوی بیان میفرمد الله میفرمد ما یعبو بكم ربی لولا دعاؤكم اگر دعای شما نبود رب من برای شما پروا نمی این یعنی معلوم میشه که کفار حتی دعا میکنه خدا عذابشون نمیده اما تا آخر این نیست که این دعای شما جلوگیری عذاب بشه نه فقط کذبتم یعنی لولا دعاوکم لعذبکم اگر دعای شما نبود عذاب میداد اما مستحقی عذاب که هستید فقط کذبتم شما تکذیب کردی پیامبر ما را فسوف یکون لزاما ان قریب این تکذیب شما چی میشه شما را در بر میگیرد لزام این شما را لازم میشه یعنی به شما میچسبه چه میچسبه جزای تکذیب که همون عذاب باشد این سوره مبارکه فرقان بود که در این سوره شما این مطلب را خواندید برکات دهنده فقط و فقط ذات الله است برای اثبات این تقریبا یازده تا دلیل عقلی خواندید